Ինչ է հայրենիքը։ Որտեղ է այն ապրում։ Ինչպես, ինչ հրաշքով է ապրում։ Հաճախ այն ապրում է մարդուց գախտնի։ Հաճախ մարդուց անկախ։ Ընդդեմ մարդու իր ինքնավար գոյությամբ։ ապրում է իր խեցու մեջ իբրև Մարգարիտ։ Իբրև սրտի ծակոց եւ դառնում մարդու վերջին ամենավերջին զրուցակիցը։ Հայրենիք, առանց քեզ սիրելու անհնար է աշխարհը սիրել։ Եվ քեզ կորցնելուց հետո այլևս ոչինչ, ոչինչ կմնա կորցնելու։ Չեմ ուզում խմել մեր ժողովրդի կենացը։ Եվ ինձ համար ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Մեր ժողովուրդը բոլորից վերջ է։ Մեր ժողովուրդը իմն է։ Ինչպես իմ աչքերը, մայրը, իմ հիվանդությունը, հիշողությունը, իմ կարոտը, իմ վիշտը։ Իսկ ով է խմում իր աչքերի, իր կարոտի, իր հիվանդության կենացը։ Ես եղել եմ Տերզորում, Կարսում, նայել եմ Մուսալերին, անուժ նստել եմ Եփրատի ափին։ Եվ ինձ ազգասիրության դաս դժվար է տալ։ Բայց ես չեմ խմում այդ կինացը։ Ես ձեզ չեմ ասում վերադարձեք ով գնացել է։ Չեմ ասում նաև մի գնացեք։ Ես ասում եմ մտածեք ձեր զավակների մասին, որոնք օտարության մեջ մի օր ձեր երեսին կշպրտեն միամիտ ու ողբերգական մի հարց։ Որտեղ է մեր տունը։ ժողովուրդ հազար անհայտով հավասարում։ Չավելացնենք եղած անհայտների թիվը։ Աշխարհը չի ճանաչել մեզ։ Միայն ինքներս են գիտակցել մեր ժողովրդի վեհությունը։ Այդ գիտակցումը դարձնելով ինքնապաշտպանության վահան։ Եվ այդ այնքան են կրկնել, որ մեզ թվացել է, թե աշխարհն է գիտակցել մեր գինը։ Ավախ, չխափենք ինքներս մեզ։ Նոր փափուկ բարձր չդնենք ժողովուրդ կոչվածի հավաքական գլխի տակ։ հակառակը որոշ փափուկ բարձր փորձ ենք անել։ Քիչ ենք, ուրեմն շատանանք։ Ամրապնդվենք մեր հայրենիքից իրապես մեզ մնացած հողակտորին։ Նաև ամենուր, որտեղ ապրում ենք, կանք։ Եվ եթե չենք էլ շատանում, ապա մեր ինտելեկտով, գործով, մշակույթով, ազգային միասնականությամբ աշխարհին պարտադրենք մեր ներկայությունը։ Աշխարհում ամեն բան չէ, որ կորցնելուց հետո կարելի է գտնել։ Իր ցաղկային ձայնով ասում էր մեր սիրելի արձակագիրներից մեկը Վարդգես Պետրոսյանը, վերոընթերցյալ տողերի հեղինակը, Կարծում եմ, կարելի է լրացնել կամ գոնե շարունակել։ Աշխարում ամենը չէ, որին կարելի է կորցնել, որին ֆիզիկապես կորցնելուց հետո ավելի երկար ունենում են հուշերում, մտքում եւ հոգում։ Նրանցից մեկն է Օրվա Հոբելյարը, Վարդգես Պետրոսյանը։ 90 տարի առաջ այս օրը 1932 թվականի օգոստոսի 9-ին է ծնվել հայ արձակագիր դրամատուրգ հրապարակախոս հասարակական գործիչ խմբագրապետ ստեղծարար մտավորական Վարդգես Պետրոսյանը այսպիսի լայն ընդգրկուն դաշտում էր գործում փոքրամարմին վտի տայրը որը մշտապես ցանրաբեռ էր սեղանին էլ միայն ծխախոտ էր ու սուրճ կարծես չեր ծխում խմում էր ծխախոտը, արտածխում էր թափով անընդհատ։ Զարմանում է իր սակավապետ այդ մարդու մեջ ուրկ է այդքան ավյուն անպարտելի երրանդ։ Գրում է հեղինակի ժամանակակիցներից Հակոբ Մարտունին։ Քանի անուն թերթերի ու հանդեսների հիմնադիր խմբագիր Վարդգես Պետրոսյանը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի падգամավոր էր, Հայաստանի գրողների միության նախագահ։ Իր ապրած տարիներին նա հայ ընթերցողի սեղանին է դրել մի մեծ ու արտասովոր զգացմունքային գրականություն, Մենք կարոտում ենք հազար ու մի բանի, բայց մտածել ենք, որ ամենից շատ կարոտում ենք ինքներս մեզ։ Եվ ինչ հազվագյուտ մետաղ է դարալ մենակությունը։ Մենակությունը զարմանալի մտքեր է արտնասնում, որ այդ պահին հանճարեղ են թվում։ Երևի արվեստագետները դրա համար են մենակություն որոնում։ Չգիտեմ։ Ինչու են քանդվում մարդկանց իրար կապող կամուրջները։ Նա այդ կամուրջը պայթեցնելուց առաջ երևի չնայեց անգամ թե ինչ է պայթեցնում։ Իս նա էլ հարկավոր էր։ Վերջին անգամ պիտի տեսնես այն քարերը, որ շարել է իրար վրա, միացրել հավատի շաղախով։ Պիտի վերջին անգամ հավատաս այն երազին, որով կամար ես սարքել։ Պիտի չափես այն տարածությունը, որ միացնում էր այդ կամարը։ Հավատա ինձ։ Ես չքանդեցի այդ կամուրջը։ Ասում ես հաշտվելու փորձ անեմ։ Հաշտվում են ճշնամիները։ Իսկ մենք բարեկամներ ենք, որ պարզապես մնացին քանդված կամուրջի երկու տարբեր ափերի։ Մեր արանքում մնաց պխտոր մի գետ, եւ մենք հիմա իրար կարող ենք նայել միայն հեռվից։ Հետո կցամաքի այդ պխտոր գետն էլ իսկ ցամաքած գետի վրա մարդիկ այլևս կամուրջ չեն սարքում։ Ասում են մտավորականներն այս աշխարից երբեք չեն հեռանում։ Նրանք օթի, հողի, արևի նման անընդհատ վերադարձի գաղտնիք ունեն։ Ուրեմն եւ ապրած եւ չապրած տարիների միջով 90-ամյա Վարդգես Պետրոսյանը քայլում է միշտ վերադարձի շավիղներով, անընդհատ հերքելով մահվան անհեթեթությունը։ 1994 թվականի ապրիլի 15-ին Վարդգես Պետրոսյանը սպանվել է իր տան շքամուտքում։ Ու մի օր ես տեսա երկինքը։ Մեր գերեզմանոցը քանդել էին, եւ նրա տեղում այգի էր խոտեր, ծաղիկներ։ Ես ծաղիկ էի։ Ես հրճանկով նայեցի շուրջս, ուրախանալով, որ կգտնեմ նրան եւ կտամ այն խոսքերը, որ իրենն էին։ Բայց նա չկար։ Իմ շուրջն ուրիշ ծաղիկներ էին, որոնց չէի ճանաչում հասկացա, որ երևի մի ամբողջ 100 տարի մնացել եմ հողի տակ։ Եվ նա էլ երևի։ Հիմա կամ ծաղիկ է, խոտ կամ մի բորցորեն։ Ով գիտի աշխարի որ դաշտերում։ Ես պատրաստ էի նրան գտնելու համար մանգալ ամբողջ երկրագունդը, բայց ես միայն ծաղիկ էի։ Եվ իսկույն մեռա։ Երբ փորձում էի ոտքերս հանել հողից, մեռա վերջին անգամ ու երբ նորից դարձա հող, այդ պահին միայն հասկացա, թե ինչու են շուտ մեռնում ծաղիկները։ Բոլոր ծաղիկներն էլ երևի ինչ որ մարդիկ են, որոնք հողից դուրս գալով փնտրում են մեկին։ Եվ որովհետև չեն գտնում, մեռնում են շուտով։ Մեռնում են վերջին անգամ։ Ու ես հասկացա, որ աշխարհում ոչինչ չես գտնի երկրորդ անգամ։ Եվ դրա համար ուզեցի գոռալ իմ ցաղկային ամբողջ ձայնով։ Մի կորցրեք, մարդիկ, Վարդգես Պետրոսյանը գրականություն է մտել բանաստեղծություններով։ Բալադ մարդու մասին ժողովածուն լույս է տեսել 1958 թվականին, իսկ առաջին բանաստեղծությունը տպագրվել է 1947 թվականին Պիոներ կանչ թերթում։ Այնուհետև Վարդգես Պետրոսյանն անցել է Արձակի։ Վարդգես Պետրոսյանի ստեղծագործությունների հիմնական թեման երիտասարդությունն է։ Հեղինակն իր ստեղծագործություններով փորձում էր բացահայտել երիտասարդության հոգեբանական խնդիրները, որոնք այնքան շատ են։ Խաղաղի կիսաբաց լուսամուտները, դեղատուն անի եւ այլն Հայաստանի Լեռնային գյուղերի ճակատագրին եւ արդիական խնդիրներին է նվիրված Վարդգես Պետրոսյանի Մենավոր ընկուզենին վեպը 1981 թվական, կինոնկար 1986 թվական, հայֆիլմ։ Հեղինակի հրապարակախոսական ուղեգրական գրակնադատական նյութերն իմի են բերված հավասարում բազմաթիվ անհայտներով 1977 թվական գրքում Խորհրդային Հայաստանի եւ Սփյուռքահայության կյանքի ու պատմության իմաստավորման տողատակեր ունի հայկական էսքիզներ էսսեն։ Բեմադրված ստեղծագործություններից են Վարդգես Պետրոսյանի Ծանրե Հիպոկրատի գլխարկը, Վերջին ուսուցիչը, հայկական էսքիզները, ապրած եւ չապրած տարիները, Համար Լերանջիչը։ Հայոց ցեղասպանության մասին է արձակագրի գրակեշապիկ վեպը։ Գլուխը կորցրել էր։ Մեկ ծիծաղում էր, մեկ աչքը սրբում։ Ապրեիր, պապ։ Հիմա իմ սեղանի գլխին լինեիր։ Սիրտդ ուրախությունից կպայթեր։ Լուսամուտից երևում է մասիսը։ Իսկ թորանը հարսանիքին այսքան բարեկամ, այսքան հայ, հայի հարսանիքում։ Պապ, դու էիր երկում։ Հայաստան, երկիր դրախտավայր։ Ու Հալեպից նայում էր Հայաստանի կողմը։ Հիմա գիտեմ, այստեղ է իր նայում։ Մի օր ասացիր, դրախտ չկա մանչս, երկնքում ալ չկա, հողին վրա ալ։ Դրախտ ասածը հայրենիքն է, ինչպիսին ալ որը լա։ Մերին հայրենիքը Երևանն է, մանչս, Հայաստանը։ Անիկա նաև մեր բոլոր զոհերու հայրենիքն է։ Եվ այդ զոհերու չծնված զավակներու եւ թորներու հայրենիքը։ Պինդ պահեք այդ Հայաստանը։ Դողացեք անոր ամեն մի քարի վրա, ամեն մի փշի վրա ալ դողացեք։ Պինդ ենք պահում, պապ։ Ախ, ապրեիր, դու էլ տեսնեիր, թե ինչ Հայաստան ունենք թե ոնց է դզում մեր մեղվափեթակը եւ ինչ մեղուներ են, ինչ ծաղիկներ։ Ապրեիր, պապ։ Կարճ ապրեց ստեղծարար, նորավոճ, խիզախ, կարծրատիպեր ջարդող հեղինակը Վարդգես Պետրոսյանը ասում էր աշխարհում ոչինչ չկա իրական, ոչ սեր, ոչ ողբերգություն, ոչ հավատարմություն, ամեն բան պատրանք է, մեր երևակայության ծնունդը, ամեն բան եղել է եւ չի եղել, ու դժվար է ասել, որն է ավելի իրական, եղածը թե չեղածը։ Վարդգես Պետրոսյանի մտորումներն ու համոզմունքները բազմաբովանդակ են ու խորի մաստ, եթե դրանք արտահայտվել են անգամ համառոտ ձևակերպումներով։ Ահա նրանցից մի քանիսը, որն ընտրել ենք իբրև վերջաբան օրվա թողարկման համար։ Մարդու հասակը տարիների գումար չէ միայն, այլ հայացք աշխարհին մարդկանց, պատրաստակամություն ամեն ինչ մերժելու կամ ամեն ինչ ընդունելու։ Տխրություններով է, որ չի դատարկվում մարդու սիրտը, այդպիսի տխրություններով է մարդը տարբերվում մտածող մեքենայից, որ կարող է հիշել միլիոնավոր թվեր, վարկյանում հարյուրավոր հաշվարկներ անել։ ով է մեզ ավելի հաճախ խափում, քան մենք ինքներս։ Տարիքից չեն ծերանում, այլ երբ հոգնում են ձգտումներից։ ձյուն գար աշխարում, ծածկեր ամեն ինչ ու չհալվեր, ու դրա վրա կառուցվեր կյանքը, ձյուն գար, ծածկեր բոլոր չապրած տարինները, սխալները, անկումները, իդ վերադառնային չապրած տարինները։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 9-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Վարդգես Պետրոսյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք